kugira icyo kivuko kigume gikingiwe imiryango y'abatwa yari yubakanye hadakurikijwe amategeko igera kuri ijana na mirongo itanu yararaganye n'ay'abana barenga amajana atatu batari banditse baranditse kwandikwa muri aya mezi atanu twaraye turangije ni mu ntara ya kayanza nabyo ni muraza kubitega abiri ivete nije imbere nije ngoma ndabashikiriza no makuru muhinga bw'ivyuma hari Eric uwimana idoni idoni mukanya sangwa ikaze sangwa muri sanze kurira nongere ndabaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu makuru avuga mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yaraye yishwe arashwe muri zone ya musaga mu kabari bita ku mucamo nk'uko bivugwa n'abakorana n'uwo yaraye arashwe yoba yazize ko yanse gutanga inzoga ku ntwazangabo mu gisirikare cy'igihugu kubera ko amasaha yari yitereye bamwe mu bakozi bakorera muri cyo kimwe na nyina kabare basaba ko amatohoza yonyaruka uwakoze icyaha agahanwa mu gisirikare bavuga ko iyo nkuru bamaze kuyimenya ariko ko bagitohoza ibyabaye ku kugira ngo babimenye ni nkuru tubaza ridi gahimbare ubwoba n'agahinda rwose kandi nababaye uyu ni umwe mu bakozi bakora mu kabare bita ku mucamo muri zone musaga avuga ko afise intuntu n'agahinda kubera mugenzi we yaraye yishe uyu mukozi aratubwira ingene byagenze ubwoba n'agahinda rwose kandi nababaye byagenze imbaye uwo mukoroneri ari bwije mu ijoro aca yaka inzoga ngo atije kuwugaye dusubira kudandatsa aca arasohoka asohotse ntiyabuze ati ngo baramugaye ngo ntibamuzi ngo jengo koroneri ngo asohotse kugira ngo aragiye agarutse twumve yumvise aza abomora azazaye n'inkoho ashika duhonya ngaho turyamye umutsi urashwiragira asiga n'umuhungu yaraye yishe aramukubita yongera ashasiga murashi uyo mukozi nyene cyo kimwe n'umukoresha wiwe ari wenyine akabare basaba ubutungane ko bwokora amatohoza maze uwakoze icyaha agahanwa twe dusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gutyo umuntu mudashwanye mutavana hamwe atanaho umuntu azinanye ukaza gutyo ukica umuntu vrema birababaje cane gose ama bagashumbuca umuryango wabuze vrema umwana iwabo bari ko kazoza yarindiriye kuja kwiga kaminuza birababaje ku muryango ni nkuru ica mugongo vrema nibamupfunge kandi acange wishaka barongo n'umuvyeyi we nangene yarize igihe twamujana muri moro umuvyeyi we ababaye twarodeye umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugira ngo agire bivuga ko Colonel Frobe biyereke yatumenyesheje ko ayo makuru y'iyo ntwazangabo ifise ipete rya na Colonel baza bamaze kuyamenya ariko ko bariko bakora amatohoza kugira ngo bamenye neza ibyabaye. yamenyesheje kandi ko integuro z'amabwirizwa 10 zarungitswe na leta zizokwigwa mu isasa risanzwe rya kuno kwezi muri izo hakaba harimo integuro y'ibwirizwa riho izindi intare ubasha bwa sentare igwanya igiturire na parike nkuru igikukira rigasubiramo itunganwa ry'igipolisi kidasanzwe kijeje kugwanya igiturire hamwe n'integuro y'ibwirizwa risubiramo ibwirizwa rishinga ikidari rikongera rikagena umukuru w'igihugu nkuru nziza petero kuba imboneza nkuru mu kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu mu burundi tubandanirize hano makuru yacu muyavuga mu gisata c'amagara y'abantu ishyirahamwe semabu rivugira abagwayi mu burundi rimenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'ingene abagwayi bakigwa nabi cyane cyane mu bitaro vya leta bimwe bimwe bishikirizwa no muhinga mu vinyubako n'ibidukikije kuri no kane inyuma yo kugendera ico kibanza Bernard Sindayihebura amenyesha ko hamwe hamwe amazi aza yararenze uruhome rukinga amazi y'ico kiyaga muri ico kivuko akabona ko akwiye kuba kurundi ruhome bita digue mu gifaransa kugira ikivuko ca Bujumbura gikingigwe reke nkuru tuyibaze moyize misago bimwe mu bibanza by'ico kivuko bigeramiwe ni nk'ibara ibarabara riva ku biro vya OBR biri kuri ico kivuko uja ahari inyubako z'igisirikare kijejwe umutekano wo mu mazi hakurya aho amato azana ibyashara ashikira amazi yararenze uruhome rukingira iyo nyubako nta kintu cyari bwononekara ubu rero amazi yari amaze gushika muri polo ya bujumbura eh, imvura niyo ibandanya igwa ari nyinshi icyo gice kizoca kigenda muri tanganika hanyuma amazi ya tanganika ashware ngaho kuri polo urumva rero ni ikibazo umwigisha wa kaminuza akabona ko hakwiye kubakwa urundi ruhome rukanaduzwa kugira hakingigwe inyubako z'ikivuko cya bujumbura bernard sindayihebura ikikorwa cyihutirwa ni uko aho hantu urwo ruhome runo ruhome bari bubatse muri icyo gice ntirwari rukomeye cyane bogerageza bakagubaka kugira ngo babuze buze ayo mazi y'uko yoshwara ngaha kuri poro ikindi nacyo turabye ibiharuro ubugeni ruri kuraduga ubu eh, biraboneka yuko ibice mirongo icyenda ku ijana tanganika iduga ishika ahantu haniniya cyane mu kwezi kwa gatanu rero turabye rero ibyo biharuro irashobora kuduga amasantimetero mirongo ine n'abiri umugabo aho ndizoshikira imetero amajana na mirongo ine n'indwi eh, birashoboka yuko rushobora kuduga cyane aho rero ivyo kononekara vyoba vyinshi cyane ari naco gituma nibaza yuko mu minsi zoza bategerezwa kuduza urwo ruhome rwa poro ya bujumbura kugira ngo inzu ntizo zishobore kubangamirwa umuhinga mu by'inyubako akaba n'umwigisha wa kaminuza akamenyesha ko amazi y'ikiyaga tanganyika yama y'amaduga cyane mu kwezi kwa kane biri mu byadindije ibyo bikogwa Alain Bunyoni umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi niwe bivuga hasaba ishirahamwe ry'abashinwa ririko rirubaka ryo barabara ko ryo kubahiriza ubuserukira ishirahamwe rijejwe kugenzura ibikorwa mushasha leta ya y'u Burundi igiye kubashikiriza kugira ngo ibikorwa ntibisubire kudindira reka inkuru tubibaze Jean Pierre Misago Hampande ikiza cha COVID-19 ugutera mu itangwa ry'uburyo bwo gukora iryo barabara kubari bemeye gushigikira u Burundi uruhara rw'ishyirahamwe ririko rirubaka iryo barabara n'umwumvikano muke hagati y'abajejwe kubaka iryo barabara n'abagenzura ibikorwa byabo maison de surveillance mu gifaransa uri mu byadindije ivyo bikorwa nk'uko alain guillaume bunyoni umushikiranganji wa mbere wa leta y’u y'uburundi abivuga twasanze kandi harabayemwo no kutumvikana hagati eh, yishyirahamwe rijejwe gukora ibyo bikorwa hamwe n'abari bajejwe kugenzura ibyo bikorwa ku bw'ibyo umushyirangagi wa mbere wa leta y'uburundi asaba ishyirahamwe ry'abashinwa ririko rirubaka iryo barabara kwirinda gusubira kugiriranira amahane n'ugiye kugenwa ngo aserukire ishyirahamwe rigenzura ivyo bikorwa kugira ngo ibikorwa ntibisubire kudindira twabasavye yuko bozo kubahiriza eh, na cyane cyane ishyirahamwe rikorera ko ibikorwa by'abashinwa userukira ishyirahamwe rijejwe kugenzura ibikorwa mushasha leta igiye kubashikiriza babifashanijemwo e, n'iryo shyirahamwe rijejwe eh, kugenzura ibi bikorwa kugira ngo ntibaze basubire kugira amahane atuma ibikorwa bitagenda neza baheze bavyu byumvikane ko nibasubire kugira impari zatumye haba umwe akugwa mu mabanga hanyuma bigatuma ibikorwa bitindira icyo gice cy'iryo barabara kiva ku muri komine bururi mu ntara ya bururi kigashika igakuba muri komine Gyansoro mu ntara ya Gitega giciye mu makomine ya Songa na Matana yose yo mu ntara ya Bururi gifise uburebure bw'ibirometero mirongo itatu na bine n'imetero amajana ndwi na mirongo ibiri jean Pierre misago imahwa radiyo y'isanganiro urakoze jean Pierre misago bamwe mu bakenyezi bahungutse ntibashoka baronka amahirwe yo gushikira ubutunzi bw'umuryango akarorero nako umukenyezi ho mu ntara ya kirundo muri komine ya busoni umusozi rusarasi yahungutse wenyine ariko ashitabura ububasha bwo gutoza amafaranga y'amazu yabo yarapanzwe ariko ngo mu nyuma abajejwe intwaro barashoboye kumusubiza uburenganzira bwiwe ni inkuru twatohorejwe na Armel Mutore n'uwo muntu apanze ntabyo yose yambariye yarayatoye mwe atanu kumbarira ngo ko yarayatoye je narayamuhaye kuki wayamuhaye utabinjishije gace ngo ngo narayamuhaye ngo eh, noneho ko namaze kuhashika muri ko murantoteza kubera umutware ndabimubwira aciye agenda abaza abimubajije ati mbe wa mugabo we urashobora kuza kubona umuntu yarahungutse kandi arashonje amerewe nabi nta kintu asanze mu rugo ugaca ufata amahera ukayarungika mu rwanda ibyo biraba uyu mupfasoni amenyesha kandi ko yasanze n'utwo mu nzu nkuru uyu muntu yaradutwaye burya n'uwo mugabo nyine uwo yitwa ngo niwe yatoze aya mafaranga burya ibintu yankoreye ngaho nari mfise amakazi yari mu nzu nari mfise ibintu byinshi biri mu nzu nasanze byose yarakokonyoye yaratwaye jean marie nsengiyumva arongoye ikigo cy'iterambere ry'ingo n'imiryango muri komune busoni aratubwira uko uyu mukenyezi yatunganirijwe rero komi nari namaze kubimenya naciye mbwira nyine gukota ayo mazu yiwe kuko ayo mafaranga atoyaha abayatwara mu rwanda ahubwo ayo mahera yohabwa umuryango wiwe uri ngaho i burundi wagarutse uri ngaho niba uyumvira kuyarungika hariya uzoyarungika ati pe importe les barimo mugabo twebwe ntitubiraba tuzi yuko ari umugore wiwe usezerana maze rero kubuza uwahora yatanga ayo mafaranga kuyahereza uwahora yakira w'umuryango ngingo umuntu yarahagaritse ayo mafaranga ubu hageze ko ukwezi guhera cyangwa ashatse ko amuha ku mezi abiri aramuha amafaranga yiwe yose namuhaye uburenganzira ko nabona yuko ntiyo kwicwa n'inzara kandi ibyo baronderanye n'umugabo biri ngaha Jean Kabaka umuhanuzi wa Mustantera ajejwe intwaro n'imibano muri commune Busoni aremeza ko bene izo ngorane zibonekeza ariko ku rugero ruto ibindi nabyo hari naho usanga ari iby'amatongo ugasanga hariho nk'uhungutse eh, asanze itongo nko mu muryango hariho arikotesheje ahanini ibyo by'ingo n'imiryango si byinshi cyane ariko ibintu rimwe rimwe turabibona zoba kazo zirenga cumi gato gutyo kuva bahungiye mu Rwanda batanguye guhunguka muri bibiri na mirongo ibiri gushika mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri komune buso n'intara ya kirundo bamaze kwakira ingo amajana umunani na mirongo icyenda na zine zigizwe n'abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo itandatu n'icenda muri bo abajejwe intwaro bakamenyesha ko hagwiriyemwo abakenyezi n'ugwaruka urakoze Armel Mutore ibikorwa by'amashiramwe yigenga ashigikira intara ya Bururi ya Ruyigi mu iterambere byararangora ku rugero rushimishije mu mwaka na mirongo ibiri ariko haracari utunenge tumwe muri utwo hamwe muri ayo mashiramwe akora tatanze indinganizo y'ibikorwa mu ntwaro agakora hatisunze imigambi y'iterambere yatunganijwe mu makomine mu nama yo kurabira hamwe ibyaranguwe n'ayo mashiramwe buramatari w'intara ya Ruyigi asaba ashimitse ayo mashiramwe gukosora ibitagenze neza kugira bashobore gukora basenyera ku mugozi umwe ni nkuru tubaza jean claude nshimirimana amwamwe mu mashirahamwe afashe intara ya Ruyigi mu iterambere utunenge twibonekeje twagarutswe ko cyane muri iyo nama tumwe muri utwo amwe amwe muri ayo mashyirahamwe ntiyashikirije indinganizo y'ibikorwa ayandi nayo aratunganya imigambi akayishyira mu ngiro atisunze imigambi y'amakomine akoreramo hakaba n'amashyirahamwe abakozi bayo baja mu mitumba itandukanye bagakora ibikorwa batigeze babimenyesha intwaro muri komine kuri utwo tunenge buramatari asaba ashimitse amashyirahamwe yose kwamatanga indinganizo y'ibikorwa by'umwaka mu ntwaro ku rwego rw'intara no mu bisata vya leta ku rwego rw'intara bikurikirana ivyo bikorwa ayo mashirahamwe asabwa kandi gushikiriza buri kwezi icegeranyo c'ivyaranguwe mu biro kwa buramatari kugira ngo nawe ashobore gutunganya buri kwezi icegeranyo c'ivyaranguwe mu ntara ashikiriza inzego z'igihugu zimukurira mu gihe cyo gutunganya imigambi no mu kuyishira mu ngiro ayo mashirahamwe asabwa kwama yisunga imigambi y'iterambere itegekanijwe muri buri komine akama kandi yitwararika gukorana neza n'abajejwe intwaro muri komine be n'ibisata vya leta bikurikirana ibikorwa arangura mu ntara ya Ruyigi amashyirahamwe mirongo ibiri n'indwi niyo ari ku rutonde rw'ayashigikira intara mu iterambere amenshi muri ayo akaba akorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi barandikwa muri aya mezi atanu aheze Emmanuel Nengarongo ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi abona ko ibyo bizotuma ingo z'abatwa zitekana gutyo ngo zinatere n'imbere ni nk'uko tubaza Patrick Nsengiyumva ibiharuro duhabwa n'ibirondanga muntu mu ntara Kayanza byerekana ko komine Muhanga ari izi imbere ku ngo 56 z'abatwa bari babanye hadakurikijwe amategeko igakurikirwa bikorwa na komine gatara ku ngo mirongo itatu ivyo biharuro nyene bikerekana ko komine butaganzwa na gahombo arizo ziza imbere mu biharuro bike by’ingo z'abatwa zari zibanye hadakurikijwe amategeko aho muri butaganzwa abatwa bose bubatse muri iyo komine babanye hisunzwe amategeko nayo muri gahombo ingo zibiri gusa zikaba arizo zari zibanye hadakurikijwe amategeko matiyasi manirumva arongoye ibiro ndangamuntu mu ntara ya kayanza amenyesha ko iyo ntambwe ko biciye mw'isekeza ryakozwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati aho bwasabye abajejwe intwaro kuronsa abanyagihugu bo mu miryango y'abantu aho nikora impapuro ndangamuntu zitandukanye uwo arongoye ibiro ndangamuntu mu ntara ya kayanza akavuga kandi ko n'abana ibihumbi bitatu na mirongo indwi batari banditse bashoboye kwandikwa mu iryo sekeza ryatanguye mu kwezi k'umunani umwaka uheze hama n'abandi bana bagera ku mirongo ibiri n'umwe batari baremewe na base baremegwa barandikwa mu gitabo cy’amavuko mu makomine bavukamwo Sylvain Bakanibona umuhanuzi wa Buramatara ajejwe imibano inkino n'imico kama mu ntara ya Kayanza amenyesha ko mu ntwaro bashima iyo ntambwe abatwa bageze ko mu bijyanye no kubahiriza amategeko agasaba ko bofatiraho no mu kwitabira kuja hamwe n'abandi mu bikorwa by’iterambere na Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi akaba nawe nyene abishima akamenyesha ko bizotuma ingo z'abatwa zitekana abubakanye bakaja inama n'inkingo mu migambi y'iterambere hatibagiwe no kwijukira gushira abana babo mu ishure ryo soko ry'iterambere rirama mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro amakuru yo mu makungu Senare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe mu Burande yarejeje kuri uyu wa gatatu Laurent Gbagbo yahoze arongoye igihugu cya Côte d'Ivoire na Charles Blé yari arongoye urwaruka rw'umugambwe wari ku butegetsi FPI bose bari bagirizwa ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha byo mu ntambara ubwicanyi hamwe no gushurashuza abigeme n'abakenyezi ku nguvu hakaba hari nyuma y'amatora yadutsemo injyane mu mwaka wa bibiri na cumi ushiriwe bibiri na cumi na rimwe iyo nkuru yakiranywe umunezero mwinshi mu banwanya umugambwe fpr nk'uko vyandikwa n'urubuga rw'abafaransa ya rfi ariko ku rundi ruhande rw'amashyirahamwe y'abakozwe ko n'intureka z'umwaka wa bibiri na cumi ushira wa bibiri na cumi na rimwe bafise amakenga urongora urunani hirwaye amashyirahamwe Patricia Kadiabi agira ati nagasuzuguro nta butungane turonse ni no kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu duce dusozera ko amakuru twari twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwari mweteze abiri nshimire na Eric uwimana ataca atakoze kugira amajo ashobore kubashikira Yvette Nijimbere ariko ndabifuriza nariko ndabashikiriza no makuru ndabifurize kugira umunsi mwiza